บุ๊กทูเก้าสิบหกคำสันธานสาม接続詞สามผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง目覚ましが鳴ったらすぐに起きます ผมจะง่วงนอนทันทีที่ผมเริ่มเรียนหนังสือ勉強しなければいけなくなると、すぐに眠くなってしまいます。ผมจะเลิกทำงานทันทีที่ผมอายุหกสิบ60になったら退職します。คุณจะโทรมาเมื่อไหร่いつ電話をしますかทันทีที่ผมมีเวลา 時間ができ次第すぐに。彼は時間ができ次第電話してきます。あとどれくらい働く予定ですかできる限り働くつもりです ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังแข็งแรงอยู่健康な限り働くつもりです。เขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน彼は働く代わりにベッドに横になっています。เธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าว彼女は料理する代わりに新聞を読んでいます。 เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้าน彼は家に帰る代わりに飲み屋にいます。เท่าที่ผมทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่。私の知る限り彼はここに住んでいます。เท่าที่ผมทราบภรรยาของเขาไม่สบาย。私の知る限り彼の奥さんは病気です。 เท่าที่ผมทราบเขาตกงาน私の知る限り彼は失業中です。ผมนอนหลับเพลิน มิฉะนั้นผมก็จะตรงเวลา寝過ごしました。そうでなければ時間に間に合ったのですが。ผมพลาดรถเมย์ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา。バスに乗り遅れました。 そうでなければ時間に間に合ったのですが。ผมหาทางไม่พบไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา。道がわからなかったです。そうでなければ時間に間に合ったのですが。